Ana shu haj mavsumida payg'ambarimiz uchrashgan kishilarning yana biri Suvayd ibn Somit. Bu kishi arablarning hakim, sayyid, ulug' kishilardan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam u bilan uchrashib, "Ey Suvayd" dedi, "Menda go'zal so'zlar bor. Quloq sol." Suvayd aytdi, "Quloq solmayman." Nimaga? Menda seni so'zingdan ham go'zalroq bor dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni bu so'ziga unda menga eshitirish so'zlarini Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni da'vatdagi bir hikmatini ko'raylikki, u aniq Suvayd sobitni Sobitning so'zlari payg'ambarimizning so'zidan go'zalmasligi. Lekin odob yuzasidan, hikmatdan eshitilishi bo'lmasa dedi. Bizda bo'ladi-yu, yo siz turib turing, men gapirib olay. Meni gapim sizgidan albatta yaxshi. Men turganda siz jim turing. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot mushrik bo'lgan mana shu Suvayd ibn Somitga mani gapiringchi eshitishi dedi. Bu hikmat yuzasidan, odob yuzasidan. Suvayd Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan so'zlari nima edi? Suvayd ibn Somitda Luqmon Hakimning nasihatlaridan bir mujallati bor edi. Bir yodlab olgan shu so'zlarni. Luqmon Hakim mana Qur'onda Luqmon surasi bor, hammamiz bilamiz. U kishi nabiy bo'lgan deyiladi, ba'zilar nabiy bo'lgan deyiladi, lekin nima bo'lganda ham bu kishi musulmonlarning ulug' kishilaridanki Luqmonni o'zini farzandiga qilgan nasihatlarini musulmonlar iqtido qilib ergashlik uchun Alloh taolo sunnat qildi. Ya'ni Alloh taolo mana Luqmon surasida aytadi, astagfirullah, ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ey o'g'ilcham, Allohga shirk keltirmang, zero shirk buyuk zulmdir. Va boshqa oyatlarda Luqmon dedi, ey o'g'ilcham, shak shubha yo'qki, Agar hardal o'simligining urug'idek bir zarra yaxshi yoki ya yomon amal qilinadigan bo'lsa, bas u amal biron harsang tosh ichida yo osmonlarda yo yer ostida bo'lsa, o'shanada Alloh keltirur. Luqmon Hakimning nasihatlari ikki qismida. Ikkiga bo'linadi. Birinchi qismi tavhidga xos. Yuqorida aytib o'tgan oyatlarimiz bunga misol bo'ladi. Ikkinchi qismi axloq, odobga taalluqli oyatlardir. Astagfirullah wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. O'g'liga nasihat qilib, odamlardan mutakabbirlik bilan yuzingni o'girmagin va yerda kibri havo bilan yurmagin, chunki Alloh taolo barcha kibrli, havoli, maqtanchoq kishilarni suymas. Suvayd ibn Somitda Luqmon Hakimning odob axloqqa taalluqli nasihatlari bor edi. vaqt o'tishi bilan odamlarda tavhidga dalolat qiladigan nasihatlari esdan chiqib ketib, odamlarni esdan chiqib ketib, faqatgina axloqqa taalluqli nasihatlari qolgan edi. Mana shu nasihatlardan xabardor edi. Suvayd ibn Sobit bu hikmatlarni aytib bo'ldi. Albatta bu oddiy bir insonni so'zi bilan, oddiy so'zlar bilan zikr qilindi Lekin Qur'on Alloh taoloning kalomi Rabboniy siyg'ada. Mana Qur'on oyatlariga murojaat qiladigan bo'lsak, Agar Alloh taolo biror bir maxluqni til bilan gapirtirgan bo'lsa Qur'onda, unda e'joz bor, hikmat bor. Luqmoni Hakimning nasihatlarini Suvayt o'zini tili bilan gapirdi. Sulaymon alayhisolamning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, ana shu qissada chumoli o'zini qavmiga shunday bir xitob qildiki, qisqa, mo'jaz lekin bir lug'atdagi e'joz bor bunda. To ular chumolilar vodiysiga yetgan vaqtlarida bir chumoli, ey chumolilar, uyalaringizga kiringlar. Yana Sulaymon va uning lashkari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib yanchib ketmasinlar degan edi. Qisqa so'z, lekin juda katta ma'nolari bor. Ey shumolilar, nido, chaqiriq. Uylaringiz kelingiz, amr. Yana Sulaymon xos aytilinyapti. Uning lashkari umumiy aytilinyapti. O'zlari sezmagan hollarida uzrni ham qoyim qilib qo'yapti. kichkinagina jumlada mana shunday bir lug'atdagi bir e'joz bor. Nima uchun? Alloh taolo Qur'onda Rabboniy siyg'ada zikr qildi buni. Lekin Suvaytning so'zlari oddiy insonning so'zi edi. Payg'ambarimiz Suvaytning so'zlarini eshitib bo'lib aytdilarki, bu so'zlar go'zal, lekin menda undan ham go'zalrog'i bor dedi. Bu javobni eshitgan Suvayt qotib qoldi. Chunki hech qachon odamlar bilan mana shu lug'atda bahs qilib, bu nasihatlarni aytib bersa, hech kim bu narsa deyishlikka yaramas edi. Birinchi marta payg'ambarimizdan seni so'zingdan Ersuvayd, meni so'zim go'zalroq dedi. Eshittir unda deganida payg'ambarimiz unga Qur'on oyatlarini tilovat qilib berdi. Suvayd bu so'zlarni eshitdi-da, albatta bu so'zlar nihoyatda go'zal, ajib dedi-yu, lekin iymon keltirmadi. Keyinroq payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilishidan avval iymonga kelgan bo'ldi. Ana shu yili payg'ambarimiz haj mavsumida uchrashgan kishilardan yana bir kishi Zimol al-Uzdi Bu kishi Yamanning Uzdi shanoasidan edi. Bu odam odamlarga ruhi o'qib dam solardi. Ruqyachi edi. U Makka ga kelganida ba'zi bir ahmoq tentaklar payg'ambarimiz haqida gap ketganda u Muhammad majnun, jinni bo'lib qolgan deyishdi. Shunda zimmodor Uzdi yaxshi niyat bilan shu odam bilan bir uchrashsam bo'lar ekan. Bir dam solib qo'ysam, shoyat Alloh men tufayrimga shifo berib yuborsa dedi-da, payg'ambarimizni so'rab surishtirib topdi. Kelib payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, men senga ruqo o'qib dam solib qo'yaymi?" dedi. "Seni tuzatib qo'yaymi?" dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga: "Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inu man yahdihillahu fala mudilla va man yudlil fala hadiya va واشهد an la ilaha illalloh الله la لا va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb turib so'zini boshlamoqchi bo'lganida Suvayd to'xta" dedi. Hozir nima deding? Yana bitta qaytar gapingni. Payg'ambarimiz so'zini yana bir marta qaytarib berdi. Yana bir marta qaytar dedi. 3-chi marta qaytarib bergandan keyin Allohga qasam dedi Suvayd. Men ko'p sehrgar, kohin, munajjimlarning so'zini eshitganman. Lekin ularning hech qaysini so'zi seni so'zingga o'xshamaydi. Qo'lingni uzat, men senga iymon keltiraman deb musulmon bo'ldi. Payg'ambarimizni tuzataman deb kelib o'zi tuzalib qoldi. Nubuvatning 11-yilida payg'ambarimiz ahli Yasrib mana Madina avvalgi ismi Yasrib edi. Ana shu Yasribdan kelgan 6 kishi bilan uchrashdi. Mana shu uchrashuv islom tarixini va butun insoniyat tarixini o'zgartirib yubordi. Aqabada ular bilan uchrashib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga din, islom, oxirat haqida gapirdi. Qur'on oyatlarini tilovat qilib berdi. Ular oyatlarni eshitganlaridan keyin bir chekkaga o'tib, bir-birlariga Allohga qasam, Yahudlar bizni qo'rqitayotgan kishi mana shu dedi. E, nima edi qissasi? Madina, Yasrib yashovchilari, aholisi asosan 3 qismida. Aws va Hazraj qabilalari, 3-toifasi chi Yahudlar. Aws bilan Hazraj arab qabilasi hamda Yahudlar. Yahudlar o'zi 3 qism edi Madinada. Banu Nazir, Banu Qaynuqo, Banu Qurayza. Qachon Mana shu arablar bilan yahudlar o'rtasida bir kelishmovchilik bo'lib qoladigan bo'lsa, yahudlar aytar edi, bular ahli kitob edi, qo'lida Tavrot bor edi. Oxir zamonda payg'ambari chiqadigan vaqt yaqin qoldi. Ush payg'ambar chiqqan paytda biz unga ergashamiz hamda sizlarni Od va Samud qavmlari halok qilganidek qirib halok qilamiz dedi. Bularning qo'lida kitob bo'lmaganligi uchun, mushrik bo'lgani uchun indamay turishardi. Endi mana shu narsani eslatib, bu hazilajlik 6 kishi bir-biriga aytayaptiki, ana shu kishini aytib qo'rqitishar edi bizni. Shu kishi bo'lib qolmasin. So'ziga qaranglar, haqiqatan chiroyli dedida, yahudlar bizdan o'zib ketmasin. Ularning va'dalari haqiqatga ro'yobga chiqib qolmasin dedida, mana shu 6 kishi iymon keltirdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Ular aytdilar, mana shu kishi iymon keltiraylik. Shoyat o'zimizni qavmdoshlarimiz o'rtasida bo'layotgan urush janjallar mana shu kishi tufayli bosilsa. Shoyat qalblarimizni bir-biriga ulfat qilsa. Avs bilan Hazrat juda ko'p uzoq muddat bir-biri bilan urushib kelar edi. Bular iymon keltirishdi. Keyingi yili Nubuvvatning 12-yilida haj mavsumiga Madinaliklardan endi 12 kishi keldi. 10 tasi Hazrajdan, 2 tasi Avs qabilasidan. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashib, Madinada kishilarni islomga kirishi ko'payotganligini xabarni berishdi. Ular birinchi marta Aqaba bay'ati, mana birinchi Aqaba bay'atini payg'ambarimizga berishdi. Bay'at bu va'da, itoatga va'da berishlik. Bu bay'at birinchi Aqaba bay'ati ayollar bay'ati deb nomlandi. Nima uchun? Bu 12 kishining orasida ayol kishi yo'q edi. Ularni bergan bay'ati Allohga shirk keltirmaslik, o'g'irlik qilmaslik, pokiza odamlarga bo'xton qilmaslik, ma'ruf ishlarda osiy bo'lmaslik, zino qilmaslik, farzandlarni o'ldirmaslikka bay'at berishdi. Bu bay'atni ichida jihodga bay'at berilmaganligi uchun ayollar bay'ati deyildi. Chunki ayollar payg'ambarimizga jihodga bay'at berishmasdi. Demak, birinchi Aqaba bay'ati ayollar bay'ati deb nomlandi. Imom Muslim rivoyati. Madinada islom keng yoyilayotgan edi. Shuning uchun bu 12 kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan dinni o'rgatishligi uchun o'zlariga bir sahobani qo'shib berishligini talab qilishdi. Payg'ambarimiz ularga Mus'ab ibn Umayrni elchi qilib yubordi. Islomdagi birinchi elchi Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr Madinaga borib tinimsiz mehnat qildi. Bir ajib bir kuch sarfladi. Madinani sayyidlaridan bo'lgan Sa'd ibn Muoz va Usayd ibn Huzayr islomi. Kufrda bo'lgan bu ikki kishi Aws qabilasidan, Banu Abdul Ashhal urug'ini sayyidlardan edi. Musab Madinada qilayotgan ishlarini eshitib, Sa'd ibn Muoz Usayd ibn Huzayrga sen Banu Makkadan kelgan yigit bilan Asad ibn Zurorani oldiga bor. Ularni tiyib qo'y. Biz odamlarimizni yo'ldan ozdirmasin. Agar Asad ibn Zurora meni qarindoshim bo'lmaganida bu ishni o'zim qilardim dedi. Usad ibn Huzayr qo'liga nayzasini oldi. Bana Abdul Ashqal urug'ini bir bog'ida quduqda oldida Musab ibn Umayr bilan Asad ibn Zurora kishilarga islomni o'rgatib ta'lim berib turardi. Usayd ibn Huzayr kelayotganini ko'rgan Asad, "Ey Musab" dedi. Anovi kishi qavmini sayyidi, Allohga sodiq turgan, Chunki buning orqasida ko'p yaxshilik bor dedi. Ustod ibn Huzar bu ikki kishini oldiga keldi. Ularga qarab turib, bizni yerlarimizga kelib, aqli zaif tentaklarimizni, yoshlarimizni yo'ldan ozdirasizlarmi? Agar jonlaringiz aziz bo'lsa, tezda ketinglar bu yerdan dedi. Musob esa xotirjam suratda, "Ey amaki, o'tiring. So'zimizga quloq soling. Agar gaplarimiz yoqsa, qabul qilasiz, Agar ma'qul bo'lmasa, sizlarni qayta bezovta qilmaymiz dedi. Aqlli odamlar bo'lgan bu kishilar. To'g'ri aytding dedi, nayzasini yerga sanchib turib, ularning oldiga kelib o'tirdi. Musa bunga din, iymon, oxirat haqida gapirib, Qur'on oyatlarini tilovat qilib berdi. Oyatlarni eshitar ekan, Usayd ibn Huzayrning yuzidan unga oyatlar ta'sir qilayotganligi bilinib turardi. Hali shahodat kalimasini aytmadi, lekin oyatlar unga shunday ta'sir qilgan edi. Oyatlarni tugatgandan keyin bu naqadar go'zal, ajib so'zlar. Bu dinga kirishni nima ish qilish kerak Unga yuvinib, kiyimingizni va badaningizni poklab, shahodat kalimasini aytib, ikki rakat namoz o'qiysiz dedi. Shart turdi, bordi, o'sha joydagi bir suvda yuvinib, kelib shahodat kalimasini aytib, ikki rakat namoz o'qib islomni qabul qildi. Bular shunaqa odamlar bo'lgan. To'g'riligiga qalbi qanoat hosil qildimi? Dadamdan so'rab kelay qo'shnimdan so'rab kelay demagan. to'g'riligiga ishondimi? Shart qabul qilgan. Endi bir narsani noto'g'ri deb bildimi? Shart tashagan. Endi Usayd ibn Huzayrni Sa'd ibn Mo'z jo'natdi, borib nari ikkovini haydab keldi. Endi Usayd musulmon bo'lgan holda qaytib kelyapti. Uni jo'natgan majlisda oldiga kelayotganida Sa'd Usaydning yuziga qarab turib, "Buni yuzi" dedi. Ketayotganda boshqacha edi, hozir qaytib kelayotganda boshqacha bo'lib qoldi. "Ey Usayd, nima ish qilding?" deganida Usayd aytdiki, "Ularga aytdim, ulardan bir yomonlik ko'rmadi deganida, "Sen dedi, meni maqsadimni amalga oshirmabsan" dedi. Nayzani oldi o'zi bordi. Usayd ibn Huzayr ularni oldan qaytayotganida ikkita sahobani oldida. Hozir men bir odamni jo'nataman, Agar shu iymonga kelib qolsa, qavmini hammasini iymonga keltirdi o'ringlar. Hech kim uni gapini qaytarmaydi deganida. Endi nayzasini ko'tarib kelyapti. Asad ibn Zurora Musab ibn Umayrga mana shu odam islomga kirsa, qavmini hammasini islomga kirdi do'ring. Shubha yo'q bunda dedi. Endi Sa'd ibn Muoz kelib turib boya gapni aytdi. Biz ahmoqlarimiz nimaga yo'ldan ozdiryapsizlar? Joninglar aziz bo'lsa chiqib ketinglar dedi. Musob ibn Umar unga odob bilan, hikmat bilan amaki o'tiring. Gapimizga quloq soling. Agar gapimiz ma'qul bo'lsa, qabul qilasiz. Ma'qul bo'lmasa ketamiz dedi. Sayyidga loyiq muomala. Xuddi shu Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu Xandaqda jarohatlanib turganda payg'ambarimiz chaqirtirib keladi. O'tirgan sahobalarga turinglar. Qavmingizda sayyidi keldi degan edi. Odamlarni holatiga qarab muomala qilinadi. Hammasiga bir xil qo'pol muomala qilinmaydi. Qaysi bir odamga yumshoq gapiriladi, qasi qattiqroq gapiriladi. Endi bu kishi qavmini sayyidi, o'ziga yarasha muomala qildi. Bizda qanaqa bizda? Aytayapmiz-ku, Musobimni ibn deb da'vatchi kishi aytayaptiki, o'tiring, eshiting, yo'qsa oling, bo'lmasa ketamiz deyapti. Eshitasan, olasan, qilasan demayapti. Eshiting. Ma'qul ko'rsangiz oling, bo'lmasa ketaveramiz deyapti. Saat to'g'ri ayting. Dadada yerga o'tirdi. Musa bunga islomni arz qilib Qur'on o'qib berganida u ham islomni qabul qildi. Musa ibn Uqba rivoyat qiladi, Mus'ab unga Zuhur surasidagi oyatlarni o'qib bergan dedi. U oyatlarni eshitarkan xuddi Usayd ibn Huzayrda holatiga tushgan edi. Mus'ab oyatlarni o'qishni tugatishiga turdi, u ham shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. So'ngra o'zini urug'i Banu Abdul Ashhal oldiga borib turib, "Ey qavm" dedi, o'zini urug'ini yig'ib. "Meni kim deb bilasizlar oranglarda?" dedi. Ular aytishdi, siz bizni eng sharafli, nasl nasabli, to'g'ri fikrli sayyidimisiz dedi. Sa'd ibn Muoz aytdiki, agar sizlar Muhammadning diniga kirmasanglar, har birta erkak ayolingizlarning gapi menga harom. Sizlar bilan gaplashmayman dedi. Ular bugun Bani Abdoshal urug'idan har bir erkak ayol islomni qabul qiladi. Shu kuni hammasi musulmon bo'ldi. Endi e'tibor beraylik. Bu kishilar sayyid deyilyapti, sayyid deyilyapti, sayyid deyil. nimaga? Bizda ham bormi shunaqa sayyidlar, bir og'iz gapi bilan xalq deb chiqa oladigan. Hamma hurmat qiladigan, bir bitta qilgan harakatiga odamlar iqtido qiladigan odamlar bormi? Bizda sayyid deganda qaysi o'lchoqlar bilan o'lchaymiz sayyidni? Sanaylikda. Sayyid deganda bizga sayyid bo'lish uchun kim bo'lish kerak? Puli bo'lish kerak birinchi. Amali bo'lish kerak va hokazolar, lekin asosiy sayyid bo'lishligi uchun ikkita narsa bo'lishi kerak. Puli bo'lishi kerak, amali bo'lishi kerak. Nasl nasabi qanaqa bo'lsa ham, axloq qanaqa bo'lsa ham, puli bo'lsa bo'ldi. Bu sayyidligini ko'ringki, haqni ko'rdi. Haqqa o'tdi, kalimani keltirdi. Endi shu narsani yaxshiligini bilganidan keyin o'zini qavmiga ilinyapti. Agar menga aytgan so'zimga itoat qilmasanglar, Muhammadni diniga o'tmasanglar, sizlar bilan gaplashmayman deyapti. Majbur qilyapti o'tishlikka haqqa. Ha, o'lib ketishmaysanmi? Men aytdim, qo'ydim demayapti. Bizda qachon shunaqa sayyidlar bo'ladi? Qachon hurmat qilinadi? Ana shu xalqining g'amini yesa, molini, vaqtini, umrini sarf qilsa, odamlar undan yaxshilik ko'rsa va bu qilgan yaxshiligi xolis Alloh uchun bo'layotgan bo'lsa, yana sayyid bo'ladi. Bizda ma'lum bir maqsad yetib olguncha sarflaydi, yetib olgandan keyin shu O'shuning uchun Said emas ular bizga? Kim Said? Xalqini g'amini qiladi, ularni mehnat, ular orqasidan mehnat qilib yuguradi hamda bu ishi uchun rahmat kutmaydi. Muxlis odamlar bo'ladi. Shular Said bo'la oladi. Bormi shunaqalar? Endi u o'zimizni ichimizdan chiqmasa, qadam tashqaridan biroq kelib bizga sayid bo'la olmaydi. O'zimizni o'zimiz bolalarimizni tarbiya qilib turib, o'zimizdan yetishtiramiz shunday kishilarni. Madinaliklar iymonga kelganlari, iymonga kelmaganlarini islomga olib kelishi uchun da'vat qilishida har xil yo'llarni qilishar edi. Amr ibn Jamuh islomi. Bolalari uni islomga da'vat qilmoqchi bo'lib, bir necha marta bir Musa ibn Umar bilan suhbat qilishdi, unamadi. Amr ibn jamuhni o'g'illari uni islomga da'vat qildi, u qabul qilmadi. Shunda tunlarni birida Amr ibn Jamuhni buti ilohi turadigan xonaga o'g'illari tunda kirishdida haligi sanamiga butiga axlat najosatlarni surtib iflos qilib chiqib ketishdi. Ertaman Amr ibn Jamuh har doimgida ibodat qilgan haligi butun oldiga kelsa, hamma yo'g'i iflos najosatda turibdi. E, kim bunday qildi seni? Indamay turardingmi? O'zingni himoya qilmadingmi deb haliga toshga gapirdida, yuvib tozalab, atirlarni sepib, chiroyli qilib ketdi. Ikkinchi kuni o'g'illar yana kelishdi, yana kechagi ishni takrorlashdi. Axlat najosatlarni surtib qo'ydi. Amr ibn Jamuh ertaman ko'rib yana achchig'i keldi. indamay turur deymi? O'zingni himoya qilma deymi dedida, yuvib tozalab bo'lganidan keyin qilichni boshiga ilib qo'ydi, butini. Agar kechqurun kelib senga bular shunaqa ish qilaman desa, chop tashadi. Ya'ni toshga gapiryapti. Aqlda ozligidan, bu zalolatda bo'lganligidan. 3-kecha o'g'illari nima qilishdi? Bir itni olib kelib so'yib, hali o'li itni butini ustiga qo'yib, itni qonlaridan haliga butga surtib turib, olib borib hojatxonaga tashlashib yubordi. Tong yotdi, ota har doim bedagi ibodat qilgani sanamini istasa yo'q. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yurdi, xudosini topa olmayapti. "Ey bolalar, men xudoyimni ko'rmadinglarmi?" deyapti. <laughs> Istab istab hojatxonadan yana ko'rib turib, Allohga qasam dedi. Sen ibodat qilishlikka arzimaysan ekan dedi. So'ngra bu butunni tashab islomga kirgan bo'ldi. Ya'ni shunday ishlarni qilishdiki, islomga ularning qalbini burishlikka harakatda bo'lishdi. Nubuvatning 12 yilida haj mavsumida Madinalik musulmonlardan 73 erkak va 2 ayol payg'ambarimiz oldiga kelishdi. Endi nubuvatning 12-yiliga keldik. Bu Madinadan kelgan hojilarga qo'shilib Madinalik kofirlar ham kelgan edi haj qilgani. Rasululloh bilan uchrashishlik uchun bir vaqtga va'dalashlik uchun bu Madinaliklar Baro ibn Ma'rur bilan Sa'd ibn Malikni yubordilar. Ular borib payg'ambarimiz bilan bir vaqtga ittifoq qilib kelishligi kerak edi. Payg'ambarimizni tanishmas edi. So'rashganida amakisi Abbos bilan o'tiribdi deb aytishdi. Baro ibn Ma'rur Abbosni tanirdi. Bordi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga o'tirdi, salomlashdi. Payg'ambarimiz kimsizlar sizlar dedi? Baro, men Baro ibn Ma'rurman dedi. Ikkinchi kishi Sa'd, men Sa'd ibn Malikman dedi. Sa'd ibn Malik aytadi, men o'zimni tanishtirganimda deydi. Payg'ambarimiz shunday bir so'zni aytdi, qasam o'lgunimcha unutmayman dedi. Nima degan edi payg'ambarimiz? Men Sa'd ibn Malikman deganida, "Ey, siz shoirmisiz? Shoirmisiz?" deb juda qattiq xursand bo'lib ketdi. Nima uchun? Hozirgi kunda axborot tarqatishlikda, ma'lumot tarqatishda oson yo'li bor, bu televideniya, radio yoki gazeta. U vaqtlarida xabar tarqatishlikda eng qulay yo'li she'r va xutba edi. Payg'ambarimiz odamlarga da'vat qilish uchun odamlarni oldiga borar edi, lekin odamlar shoirlarni istab yurishar edi. She'r nihoyatda ularda orasida mahbub narsa edi. Agar bu she'r haqoratmi, masxarami yoki bir so'kinishmi, eslab qolishi ham oson edi ularda. Bir-biriga yetkazishligi ham oson edi. She'rni shunday yaxshi ko'rishardi ular. Bir shoirning iymonga kelishligi haqiqatan islom uchun katta yutuq edi. Chunki tasavvur qiling, bitta televizionlik kanal bor, yoki o'zida bitta nimangiz bor, studiyangiz bor yoki kunlik programma, barnamijingiz bor. Payg'ambarimiz shuning uchun qattiq xursand bo'lgan edi. Agar bu she'rni arablarda hayotiga qanday ta'sir ko'rsatishligini bilmoqchi bo'lsa, bitta misol aytamiz. Keyinroq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga bir odam kelib iymon keltirdi. Payg'ambarimiz unga namozni o'rgatdi, keyin qaysi namoz necha rakatligini tushuntirdi. Peshin 4 rakat, asr 4 rakat, shom 3 rakat, xufton 4 rakat, bomdod 2 rakat. Qaytar desa, eslab qolamadi. Yana xato berdi payg'ambarimiz. Peshin asr qaytar. 2-3 marta aytsa ham haliga tartibni eslab qola olmayapti. Shunda sahobalardan biri, "Ya Rasululloh, ruxsat bering men o'rgatay" dedi. O'rgatdi, she'r qilib aytib berdi haligi narsani. Albatta namoz 4 va 4 tur, so'ngra 3 tur, keyin yana 4 tur, so'ngra bardod namozini unutma, u 2 dir dedi. Bo'ldi, eslab qoldi. Agar sher qilib aytilinsa, nihoyatda ularning zehniga oson, oson eslab qolishadi. Shuning uchun payg'ambarimiz bir shoirning iymon kelishigidan qattiq xursand bo'lgandi. Bu ikki ansori payg'ambarimiz bilan Aqabada uchrashishga va'dalashib kelishdi hamda o'zlarini qavmiga qaytib borishdi. Va'dalashilgan tun bo'lganida 73 ta erkak va 2 ta ayol payg'ambarimiz oldiga Aqabada ikkinchi Aqaba bayatini berishlikka jamlanishdi. Payg'ambarimiz bu ikki ansor bilan suhbatlashayotganda Abbos o'tirgan edi. Mushrik edi. Bu ikki sahoba ansoriy gapirgani ehtiyot bo'lib qo'rqib turganini ko'rib payg'ambarimiz gapiraveringlar. Bu ishonchli odam meni amakim deganda gapirgan edi. Endi Abbos payg'ambarimiz bilan ular bilan uchrashgani borganda men ham boraman deb turib oldi. Payg'ambarimiz uni yetalab bordi, Abbos mushrik holatida. Hammalari jamlandi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldi ular, o'zi musulmon edi ular, yana shahodat kalimasini aytishdi. Ansorlar aytishdi: "Ya Rasululloh, biz sizni bizni yurtimizga, Yasribga, Madinaga ko'chib kelishingizni xohlaymiz. Shart qo'ying" dedi. Ya'ni nima qilsak, siz ko'chib borasiz dedi. Rasululloh ularga men sizlarga Alloh taologa shirk keltirmaslikni, fahsh ishlarni qilmaslikni va boshqalarni shart qo'yaman dedi. Ansorlar: "Yo, Rasululloh, bu Alloh uchun qo'yiladigan shartlar. Siz o'zingiz uchun shart qo'ying. Qanaqa sharoit qilib bersak kelasiz?" Qaranglar nimani savdolashyapti bular. Rasulullohni o'zlariga qo'shni qilmoqchi. Rasulullohni o'zlariga ham mahalla qilmoqchi, ham shahar qilmoqchi. Qanaqa baxt bu? Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga men sizlarga ayollar va bolalaringizni qanday himoya qilsangiz, meni shunday himoya qilasizlar deb shart qo'yaman dedi. Shunda ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Uboda: "Ya Rasululloh, agar Biz shunday qilsak, bizga nima bor dedi. Payg'ambarimiz sizlar uchun jannat bor dedi. Sa'd shunday qilib uzatdi, "Ya Rasululloh, kelishdik" dedi. Bu gapdan, bu vaqtdan biz ham qaytmaymiz, siz ham oz etmaysiz ahdingizni. Kelishdik dedi. Xuddi shu va'dani shu shartni payg'ambarimiz Bayhroga qo'yganida men sendan keyin xalifa bo'laman, shunda iymon keltiraman degan edi. Dunyoni ta'ma qilgan edi. Allohning roziligi uchun qilinadigan ishlarda boshqa hech qanaqa niyat kirishi mumkin emas. Payg'ambarimiz mendan keyin xalifa bo'lasizlar, boy bo'lib ketasizlar, hukmron bo'lasizlar dedimi? Dunyo matohidan biror narsani aytdimi payg'ambarimiz? Nima dedi? Sizlar uchun jannat bor dedi. Ular aytishdi, biz bu vaqtdan qaytmaymiz, biz ham turib beramiz bu vaqtimizda. Endi siz ham qaytmay orqaga. Biz uchun jannat bor dedi. Yutdi bular mana shu savdosida. Shunda payg'ambarimiz, "Ey Sa'd, siz qavmingizdan bitta odamsiz xolos. Qavm kimisi rozi, kimisi norozi, men bilmayman" dedi. Qavm turib baqirib ketdi. "Ya Rasululloh, rozimiz, rozimiz" dedi. "Yo'q. Yo'q, men kim gapiryapti, kim gapiryapti bilmayman." Kim gapirdi, kim gapirmadi, men bilmayman bu narsani. Ichinglardan vakillarni, naqiblarni saylanglar dedi. Sizlarning nomingizdan menga kelib bayat bersin. 12 ta odamni vakil qilib saylashdi. Ana shu odamlarning 10 ta 10 tasidan vakil bo'lib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga va'da berishdi, bay'at berishdi. Endi bu bay'at jihodga berilgan bay'at bo'ldi. Endi butun arab qabilalariga qarshi urushlikka ular payg'ambarimizga so'z berdi. Mukofoti jannat. Shunday qilib ikkinchi Aqaba bay'ati nihoyasiga yetdi. Bu bay'at nihoyasiga yetganidan keyin ana shu joyda turgan mushrik bo'lgan Abbos turib, "Ey Yasribliklar, agar sizlar meni jiyanimni olib ketib Muhammad sollallohu alayhi vasallamni Keyin himoyasi tashab qo'yadigan bo'lsanglar, yaxshisi olib ketmay qo'yaveringlar. Hozirla qoldirib ketaveringlar. U Makkada bizni himoyamizda dedi. Shunda ansorlar Allohga qasam, Rasulullohni biz hech kimga topshirib qo'ymaymiz dedi. Bayat tamomiga yetganidan keyin mana shu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi. Hayotimda hech qachon eshitmagan baland ovozni eshitdim. Bir odam baland ovoz bilan baqirdi. Nima dedi? Nido qiluvchi aytdi. Ey chodir egalari, ey chodir egalari, muzammam va o'z dinidan qaytganlar sizlarga qarshi urush qilgani kelishib oldilar dedi. Bu iblis edi. ana shu minodagi chodirda turgan hamma kishilarga eshittirib ovozini boricha sizlarga qarshi muzammam va dinidan qaytganlar qarshi urushlikka ittifoq qilishdi dedi. Bu shayton ovozi edi. Bu ovozni hamma eshitdi. ansorlar ham, payg'ambarimiz ham, boshqa minoda turgan kishilar ham. Shunda Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu shart turdida qilichini sug'urib, "Ya Rasululloh, agar xolasangiz, hozir jang qilamiz" dedilar. Ya'ni bergan ahdidagi vafosini, jiddiyligini ko'ringki, 73 ta bo'lgan odam butun hajga kelgan hojilar bilan urushlikka tayyor. Payg'ambarimiz tarqalinglar dedi, ular tarqab ketishdi. Aqulu qawli hadha va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.